neće ovoj dali naštetiti nikakva služba. Istinski naslednac je objasnik koji ne možete čuti sa novotarske, nego samo sa sunice ili Posjetite nas www.paltak.com Soba put, vjer soba put. Dakle, ako neko smeta, dobit će fest. Jezak Allah. Hej. od fis, o fisku, a on šuti, onda je on poput njih. Šta je onda? Onda je fasik. U tom kontekstu se i prenosi kako je Omer ibn Abdul Aziz Rahimahullah bičevo skupinu ljudi koji su pili alkohol. Među njima je bio jedan postač kada su ga upozorili da među njima ima postač, on je ljudima cita, citirao e, riječi e, gospodara subhanahu wa ta'ala. po svom vlastitom izboru da bi se borio protiv muslimana, takav je otpadnik i na njega se odnose propisi otpadništva, takav se treba likvidirati kada god je to moguće, njegov je imetak dozvoljen, a brak mu je poništen, završava citat Ibn Hazma, rahmetullahi alaih. ربي يا ربي يا ربي يا يا أسلمت للعالي العلي أمري وأعلنت الولا يا رب أنت النور لي فاهدي يا رب السماء তোমার কৃপাতে আমরা আহার পাই তোমার করুণায় আমরা জীবন prenosi se od Ibn Mas'uda radijallahu ta'ala anhu da je rekao ko svojim prisustvom podrži brojnost neke skupine, ta on je jedan od njih.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 onima koji su se pravdali nekim opravdanjima i koji su odložili svoju hijđuru u Darul Islam, to jest u Medinu, odložili su svoju hijđuru sa zajednicom ashaba na čelu sa Muhammedom sallallahu ta'ala alaihi wa sallam. Mislim da je ovo bilo bio početak, e, mislim da je kraj bio ovdje, što bi značio da je to večeras vidim lahi ta'ala početak ovog predavanja. Ako se dobro sjećam, tu smo stali inša Allah ta'ala. Kaže gospodar Dželefi Ula objašnjavajući stanje onih koji nisu htjeli da se isele sa poslanikom sallallahu ta'ala alihi wasallam. Inna alladhina tawaffahumul malaike zalimi anfusihim kalu fime kuntum قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجر فيها فاولئك ماواهم جهنم وساءت مصيرا znači ovo je govor gospodara subhanahu wa ta'ala koji bi u prijevodu značio kada budu uzimali duše onima koji su se prema sebi ogriješili, meleki će upitati šta je bilo sa vama, odgovorit će bili smo potlačeni na zemlji, reći će meleki zar Allahova zemlja nije bila prostrana i zar se niste mogli nekud iseliti i zato će njihovo prebivalište biti džehennem, a užasno je ono boravište znači u tefsiru ovog ajeta prije svega u riječima uzvišenog gospodara subhana o riječima uzvišenog gospodara subhana wa ta'ala valimi e, enfusihim znači oni koji su se prema sebi ogriješili znači to su oni koji su škrtarili u napuštanju njihovih domova škrtali su, škrtarili su e, po pitanju napustanja njihove domovine, to jest rodnog kraja iz kojeg dolaze, te su iz tog razloga zapostavili, to jest zanemarili hijđru. Tako su ovim svojim postupkom oni su se pridružili brojnošću mušničkog naselja, što je imalo direktan uticaj na sukob sa muslimanima u Medini. Znači, zašto je bio to, zašto je to imalo direktan uticaj na sukob sa muslimanima u Medini? To ćemo bi idni lahi ta'ala objasniti, objasniti večeras bi idni lahi ta'ala. Jel da? Znači, pravdali su se potlačenošću, međutim, uzvišeni gospodar subhanahu wa ta'ala, ne prihvata njihovo opravdanje. Zbog čega? Zbog jednostavnog razloga, jer tamo postoji region, postoji zemlja u koju su oni mogli iseliti. Zato su i meleki, kada su ispustali svoje duše, govorili elem tekun erdullahi wasi'a fetuhađiru fiha zar Allahova zemlja nije bila prostrana i zar se niste mogli nekud iseliti? To je kao da su im postavili pitanje zbog čega se niste iselili iz te zemlje? Zbog čega niste napustili tu zemlju u kojoj ste se nalazili, a tvrdite da ste bili potlačeni, a već ste imali mogućnosti da to učinite zajedno sa svojim poslanikom, sallallahu ta'ala, alaihi wa sallam, da ja ću vam, inša ta'ala, malo kasnije pojasniti i stanje grupe ili jedne skupine ashaba jel da, koji su imali nijet da isele za Meku, za Medinu, znači imali su nijet e, hijdre, međutim e, neki su ih razlozi, neki su ih razlozi e, zaustavili, spriječili su ih, zato oni ne potpadaju pod ovaj ajet koji smo malo prije citirali i to ću vam malo kasnije vidni lahi teala pojasniti. Dakle, kada govorimo o ovoj, znači o ovoj vrsti hijđre, znači ova hijđra koja je rezultat potlačenosti i terora koji se faktički e, sprovodi nad muslimanima, jel da treba da znamo da obavezu ove vrste hijđre, jel da i nedozvoljenost življenja ili boravka među mušnicima i nasilnicima bez ikakvog poricanja njihovih hrđavih dijela, znači obavez ove vrste potvrđuje i činjenica koja nam govori kako se ljudi u tim sredinama nalaze pod direktnim uticajem mušičke kulture i običaja, pa to je stvar koju islamski moral ne dozvoljava iskrenom vjerniku. Zato je sjelo sa takvom kategorijom ljudi zabranjeno. Znači, koja kategorija ljudi, dragi poštovani moji, ja ću vam ovde potanko objašnjavati, inša Allahu dobro me slušajte i pazite, znači, o čemu govorimo, da se kategorije tih e, skupina koje ćemo spomenjati e, ne pomješaju kod nekih od vas. Ili da se nešto pogrešno ne shvati, jer recimo, ovdje govorimo o obavezi hijdžre, a možda malo kasnije kažemo, e, eh, ovdje hijdžra nije obavezna. Pa da neko ne pomisli, isti su uslovi. Zato, znači, molim vas, Allah vas nagradio za pažnju da bi mogli da shvatite o čemu se ovdje govori, a ne sudnjam da ćete razumjeti i shvatiti, inša Allah. Znači, znači, da se ponovim, kada govorimo o obavezi vrste, one vrste hijdžre, znači, e, ona hijđa, kada tvoje prisustvo u zemlji kufra, znači ona zemlja koja je već u ratu sa islamom, sa muslimanima, znači da tvoje prisustvo tamo ne smije ostati e, zabilježeno, jel da? jer ti ćeš se u toj situaciji nalaziti pod direktnim uticajem mušničke kulture i njihovih običaja, e, ukoliko, ukoliko, jel da, nemaš nekakav, pred, e, e nemaš nekakav ugovor E, sa tom zemljom koji se odnosi samo na tebe, jel da? ili ukoliko boraviš u toj zemlji, a nije uslov da ona vodi e, nije uslov da ona vodi rat protiv islama i muslimana, međutim, ti si tamo u situaciji kada si potlačen i ne dozvoljavati se e, slobodno ispovjedanje dina, onda si ti pod direktnim uticajem njihove kulture i običaja, što tebi tvoj ahlak ne smije ni po koju cijenu e, dozvoliti. To će nas dovolj, dovesti u situaciju da sjedimo sa ljudima koji grde ovaj din, psuju ovu vjeru, psuju poslanika ali sram, ili u najmanju ruku vrijeđaju. Zato smo rekli da je sjelo sa takvom kategorijom ljudi zabranjeno. Gospodar Subhanahu wa ta'ala kaže o ima jun sijenneke šeitan fela tek'ud ba'de zikra ma'al qavmi zalimin. Jel da? To jest, i kada vidiš one kojima se našim riječima rugaju, nek si daleko od njih, sve dok oni na drugi razgovor ne pređu. Znači, može biti, taj njihov razgovor može biti bilo kakve prirode. Ne mora da znači da se rugaju Allahovim riječima samo u smislu da se ismijavaju Kur'anu, da se ismijavaju sunnetu. Ne. Ne nego to se danas radi na puno perfidniji i u navodnicima moderniji način, jel da? Pa to je kao zaostalo, pa eto, budite moderni, pa svakom svoja sloboda i tako dalje i tako dalje, jel da? Pravo i sloboda izbora, kako oni kažu. A ako te šeita navede da zaboraviš, znači kaže gospodar Subhanova Tarava, ima jus jenneke šeitan, a ako te šeita navede da zaboraviš, fela tek'ud ba'de zikra ma'al kavmi zalimin. Onda ne sjedi više sa nevjernicima kad se opomene ti sjetiš. Ili u drugom ajetu gospodar subhanahu wa ta'ala kaže, ili u prevodu toga ajeta, on je već u knjizi objavio. Kada čujete da Allahove riječi poriču i da im se izruguju, ne sjedite s onima koji to čine, dok ne stupe u drugi razgovor, inače bit ćete kao i oni. Allah će sigurno zajedno sastaviti u džehennemu licemjere i nevjernike. E sad, samo da ne razumete pogrešno. E, kako je moguće da mi e, osuđujemo vrijeđanje Allahovog dina, jel da, i kažemo da se to ne smije dopustiti i da na to treba reagovati, a ovdje, a ovdje, e, možda neko razumije, možeš sjediti sa njima kada ne vrijeđaju, ali kada e, vrijeđaju, ti se skloni od njih. Je tako? Ali ovdje smo malo prije, prije nego li smo počeli da govorimo o, o ove ajete, rekli smo šta? Da ulema Ahlusuna Ođema kaže da musliman ne smije sebi dozvoliti šta? Ne smije sebi dozvoliti boravak među takvom skupinom ljudi osim osim ako poriče njihova hrđava djela, ako im pojašnjava njihov kufar i širk i poziva ih u islam, dok se ne odazovu. A ako se ne odazovu, znate već kakav je hukam, nema potrebe da o tome sad ovdje govorimo. Znači, iz ovog ajeta se jasno vidi da onaj koji sjedi sa takvim ljudima, a ne poriče im ono na čemu su oni, a njegovu šutnju, znači to što on njima šuti, jel da prešučkuje, njegovu šutnju nije izazvala nikakva, niti darura, to jest nužda, niti prisila, to jest ikra, onda taj je čovjek u hukmu tih ljudi. Znači, ako govore o kufru, a on šuti, onda je on poput njih. Šta je on? Onda je kafir. Ako govore o pokvarenjaštvu, to je od fis, o fisku, a on šuti, onda je on poput njih. Šta je onda? Onda je Fasik. U tom kontekstu se i prenosi kako je Omer ibn Abdul Aziz rahimehullah bičevo skupinu ljudi koji su pili alkohol. Među njima je bio jedan postač. Kada su ga upozorili da među njima ima postač, on je ljudima cita, citirao e, riječi e, gospodara subhanahu wa ta'ala i ne sjedite s onima koji to čine dok ne stupe u drugi razgovor. Eto, to je način na koji je Omer ibn Abdulaziz rahimehullah shvatio ovaj ajet. Dakle, e, dalje, riječ uzvišenog subhanahu wa ta'ala, lujna alladina keferu, min beni Israila ala lisani Davuda wa Isa ibn Marijam. Znači, jezikom Davuda i Isa, sina Marijamina, prokleti su oni od sinova Israilovih koji nisu vjerovali, zato što su se bunili i uvijek granice zla prelazili, jedni druge nisu odvraćali od griješnih postupaka koje su radili, ružno li je zaista kako su postupili. Znači u komentaru ovog ajeta stoji kako su židovi upali od grijehe, od kojih je odvraćala njihova ulema, ali oni to od njih nisu prihvatili. Nakon te situacije događa se katastrofa. Koja katastrofa? Pa eto, oni isti njihovi očenjaci koji su ih upozoravali, vremenom su navikli na društvo tih griješnika, te su počeli da se mješaju sa njima na njihovim sjelima. Znači, jeli su i pili su e, sa njima, je li tako? Jeli su i pili su sa njima uzvišeni gospodara Smohanova Tala nakon toga i jedne i druge prokleo na jeziku Davuda i Isa, alaihima selam. Interesantno je što se ova situacija desila sa ljudima koji su kako tako, eto nekako, odračali židove od hrđevih dijela. A šta mislite, dragi i poštovani moji, šta ćemo onda reći o ljudima koji nevjernicima i muširicima ne prigovaraju ni riječ u cilju poricanja njihovih hržavih djela. Ja samo molim gospodara Subhanahu wa da mi nismo jedni od onih koji ne prigovaraju njihovim hržavim djelima. Znači, nema sumnje da su takvi zaslužili Allahovo prokledstvo prije, prije židovskih učenjaka. Jer u hadisu poslanika, sallallahu ta'ala, alihi wasallame, stoji da primjer sjela sa pobožnim čovjekom i pokvarenjakom je poput nosioca lijepog mirica i čovjeka koji puše kovački mijeh. Možda će te nosioce lijepog mirisa namirisati ili ćeš od njega kupiti miris ili ćeš svakako osjetiti njegov prijatan misk, a onaj koji puše kovačkim mijehom ili će ti spaliti odjeću ili ćeš svakako osjetiti njegov odvratni smrad mutefekun alej, to je hadis bilježi, bilježe Buhari, i muslim rahmetullahi, rahmetullahi alejhima. Dalje, čovjek je dužan ispoštovati, to jest napustanje sjela nasilnika, znači iz ovog hadisa se vidi da šta, da je šerijatska potražnja koja se mora ispoštovati u skladu sa šerijatskim normama i propisima ili će nam se desiti da osjetimo ili njihov odvratni smrad ili da nam spale odjeću što je vidite kako jedna odlična alegorija na prihvatanje njihovih e, tradicije i običaja da Allah sačuva. Znači, čovjek je dužan ispoštovati obavezu hiže. Ukoliko se nalazi u situaciji direktne opasnosti po njegov život ili nije u stanju zaštititi se nasilja i pritisaka zvolumčara. Zato je Islam čovjeku olakšao i dozvolio inače zabranjene stvari ako je u pitanju njegov život ili neki drugi oblik njegove lične propasti. Pa tako, primjera radi. Ako se neko zadesi u pustinji bez vode, a ima kod sebe nekim slučajem, jel da, alkohol, onda on može koristiti alkohol sve dok se ne izbavi iz te situacije, dokle god ne dođe do vode, je tako? Međutim, on ne smije pretjerivati s alkoholom, već samo onoliko koliko mu je potrebno da se održi u životu. Također, čovjeku je dozvoljeno učiniti kufar jezikom u situaciji kada mu se prijeti direktno fizičkom likvidacijom. Sjećate se svi, a i ja sa vama, inšala, situacije, Eh, sa Ammarom ibn Jasirom radi Allahu ta'ala anhuma, koga su mušnici maltretirali sve dok nije uvrijedio poslanika sallallahu alaihi wasallam i dok nije pohvalio mušnička božanstva. Kada ga je poslanik sallallahu alaihi wasallam upitao šta se desilo, on je odgovorio samo zlo Allahov poslaniče. Nisu mi dali mira sve dok te nisam uvrijedio i dok nisam njihova božanstva pohvalio. Poslanik sallallahu alihi wasallam ga upita, šta osjećaš u srcu? On odgovori, osjećam da mi je srce smireno i ubjeđeno u iman. Poslanik mu alihi salatu wasallam na to odgovori, ako to ponove s tobom, ponovi i ti to sa njima. Fe in adu feud. Znači, ako ponove ono što su ti radili, ne možeš izdržati, ponovi ono što si već uradio, jezikom, ne srcem, to vam je poznato pravilo. Znači, ako čovjek nije u stanju zaštititi sebe, nije u stanju zaštititi svoju porodicu, a ne može pronaći mjesto, niti mogućnosti, mogućnost hijžre, kadarul islamu, onda mu je dozvoljeno također da učini hijžru u darul kufar, ako je tamo bezbjedan i siguran, Znači, može da ide od Darul Kufar u Darul Kufar, ako je bezbjedan, jel da, ne može da pronaže Darul Islam, kao što je bilo u vrijeme Ashaba ili kao što je to e, situacija danas, jel da. Znači, to je bio slučaj sa Ashabima koji su pošli u Hidžru, u zemlju pravednog abisinskog kralja Neđašija, Rahimehullah. Znači, u tog je vrijeme Habeša ili Abisinija bila bezbjedna i sigurna po muslimane, iako je bila Darul Kufar. Međutim, i Meka je bila Darul Kufr, pa koja je onda razlika između Abisinije i Meke u to vrijeme? Pa mi ćemo o Habeši, jel i o Neđašiju također u nastavku Dersa još jednom govoriti. Međutim, koja je razlika između Meke i Habeše u to vrijeme? Oba, o, o, oba regiona su Darul Kufr. Razlika između tih regiona u to vrijeme jeste poput razlike između običnog kufra i kufra propraćenog odbojnošću i neprijateljstvom prema imanu. Znači, to je bila Meka u poređenju sa Abisijom, Abisinijom, to je Habeše, u vrijeme prve hijđa shaba radi Allahu ta'ala anhu. Ako me niste dobro čuli, ponavljam, razlika između Mekke i Habeše u vrijeme prve hijđe jeste, iako su obje bile darul kufr, razlika jeste kao razlika poput E, između običnog kufra i kufra propraćenog odbojnošću i neprijateljstvom prema imanu. Jel da? Šta je sad e, onaj, e, šta je sad onaj kufar običan i ovaj propraćen odbojnošću? Jasno je. Zadestiš se sa nekim kafirom, vidiš ga, nema neprijateljstva prema islamu, daje ti prava i tako dalje, i tako dalje, jel da? To je čovjek koji je odobiljna. Da? i onaj drugi koji je kafir, ima kufra, ali on je odbojan i on ti objavljuje neprijateljstvo i proganjate, jel da? Znači, Ibn Hazem u njegovom fenomenalnom dijelu El Muhalla, jel da, u 12. tomu na 125. stranici kaže, što se tiče onoga koji je prebjegao u zemlju neprijateljstva zbog nepravde od koje strahuje, a ne vodi rat protiv muslimana, znači ovaj koji je prebjegao u zemlju neprijateljstva, ne vodi rat protiv muslimana, ne pomaže nevjernike protiv muslimana, a ne nalazi u redovima muslimana da mu neko pruži utočište, zaštitu, onda je onda ovaj čovjek nije griješan jer je prinuđen na taj postupak. Na koji je postupak prinuđen? Pa to što je ocelio, jel da, ocelio je u Darul Kufar, a nije ocelio, hajde da kažemo, u e, mjesto u kome ima muslimana, ali nema pravde za njega zbog ovog ili onog razloga. Zašto ovo pričamo? I to ćemo pojasniti bidni lahitala u, u recima koji slijede. Da Muhammed ibn Muslim ibn Shihab se zakleo da će se iseliti u zemlju kafira, znači u zemlju Bizantinaca, ukoliko na vlast dođe Walid ibn Jezid, znači velik sin Jezidov, koji se zakleo da će ga sigurno ubiti nakon smrti Hišama ibn Abdul Melika. Hišam ibn Abdul Melik je, dragi i poštovani moji, je da bio sultan u to vrijeme i davao je zaštitu muslimu ibn Šihabu. Ali ovaj drugi, Walid ibn Jezid, se zakleo da će ga, ubi, da će ga ubiti nakon smrti Hišama ibn Melika. Zbog određenih vjerskih stavova i političke situacije koje je tada vladala. Ovo se sve dešavalo u vrijeme vladavine dinastije Emevija. Znači, ovaj se zakleo, a nikomu od Ulema Ehlu Sunova džema na tome nije zamjerio. Jel da? Znači, hijđra je također potrebna i korisna zbog povećanja broja Allahovih iskrenih robova koji će svojom brojnošću oživjeti obavezu džihada protiv nevjernika koji nepravedno napadaju muslimane i otimaju i materijalna dobra. Dakle, hijđira i džihad su dvije povezane stvari. Jedna nije moguća bez druge. Ova veza je već opisana u Kur'anu. Kaže gospoda subhanahu wa ta'ala Inna alladhina amenu والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله wallahu غفور رحيم Znači, veza postoji između džihada i hijjire. Oni koji vjeruju i koji se isele i bore na Allahovu putu, oni se mogu nadati Allahovoj milosti. Znači, takvi se nadaju Allahovoj milosti. Allah prašta i samilostan je. U sahih hadisu, poslanik sallallahu alihi wasallam kaže hijjra neće prestati dokle god ima džihada. Znači, hijđra neće prestati dokle god ima džihada. Dakle, dokle god ima džihada, bit će i hijđre, jer je to rezultat jedinstva safa muđahida. U drugom hadithu stoji La tem katil hijđratu ma džuhidel adu. To jest, hijđra neće prestati dokle god bude borbe protiv neprijatelja, kako kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Znači, mi ćemo ovdje, inša Allahu Teala, dragi i poštovani moji, govoriti o velikom problemu današnjice. Problem koji je obuhvatio sve pore života kod današnje muslimanske zajednice na svjetskom nivou. I mi, na veliku žalost, ne možemo pobjeći nikako od toga. A da, osim, a da ne popravimo svoje stanje, jel da? Danas je mnogo muslimana koji su se, na veliku žalost, duboko utopili u zajednicu neprijatelje Islama i nisu više u stanju prepoznati opasnost njihovog boravka u tim sredinama. Jel da? To su ljudi sa muslimanskim imenima, jel tako? Pripisuju sebe Islamu. Sjetite se samo onih iscrpljujućih diskusija, jel da? Od prije osam ili deset godina o tome da li američki muslimani trebaju pristupiti redovima američke vojske, u borbi protiv muslimana Afganistana, pa su se oglašavali neki ljudi sa velikim vjerskim titulama koji su im svojim fetvama to dozvolili i u ime njihovog rahatluka u tim zemljama, u zemlji Amerike, i pravdanja njihove domovinske pripadnosti američkoj državi, jada, radi državljanstva i pasoša, a to je ona ista zemlja koja je povela kampanju masakra i genocida nad nejakim i nedužnim afganistanskim narodom. Sad ću vam dati jedan primjer o batilju, o neistini, o laži onoga, o laži one fetve koja data tim ljudima. U bici kod Bedra muslimani su zarobili Amidžu poslanika, sallallahu alihi wasallam, to jest Abasa, zarobili su i druge muslimane, poput Akila i Nufela. Muslimani To su muslimani koji su neopravdano ostali u Mekki. Poslanik sallallahu alaihi wa sallam je tada rekao Abbasu šta? If di nefseke wabni wabne ahike. Kale ja Rasul Allah, alam nusalli qibletake wa nešhedu šehadetek? Kale ja Abbas, innakum khasamtum, fehusimtum thumme tela kavlehu ta'ala alam tekun ardu Allahi wasi'ah fetuhađiru fiha. Znači, kada su ih zarobili, postako Abbasu, iskupi sebe i svojeg bratanca. On je rekao, znači Abbas, o Allaho postaniće, zar mi ne klanjamo namaz prema kibli i svjedočimo šehadec kojim si poslat? Postanik je ali se nam na to odgovorio, o Abase, vi ste samo neopravdano raspravljali, pa ste u raspravi poraženi. Nakon toga je Alihi Salatu Veselam proučio ajet, zar Allahova zemlja nije bila prostrana i zar se niste mogli nekud iseliti? U tom kontekstu prenosi se od Ibni Mesuda radi Allahu Teala Anhu da je rekao, ko svojim prisustvom podrži brojnost neke skupine, ta on je jedan od njih. Ko odobrava dijelo neke skupine, života, on je njihov saučesnik. Sova potvjernika. Ibn Hajar al-Asqalani u dijelu Fethul Bari, tom 13, 38 stranica, kaže Ovim se ukazuje, znači komentariše izjavu Ibn Mes'uda, Allah vas nagradio. Ovim se ukazuje na grešku onoga koji po svom vlastitom izboru živi u sredini sa griješnicima bez ispravne namjere da im to porekne ili da nekog od muslimana spasi od njih. Znači kao što je bio e, slučaj sa Ibn Tejmijem, rahmetullahi alej, kada je otišao kod tatarskog vladara Kazana, koji imao na hiljade muslimana, pa je ovaj stao, jel da, pa je ovaj Ibn Tejmije stao raspravljao sa kazanom cijelo dan i cijelu noć samo s ciljem da on oslobodi muslimane, je tako? Znači, to je bila moja opaska, nastavljamo sa e, izjavom Ibn Hajera. Ko je u stanju da napusti takvu zajednicu, a to ne učini, nema mu opravdanja, kao što se to desilo sa onima koji su prihvatili islam, a nisu činili hijđru zbog njihovih porodica. Nakon toga su krenuli u bojne redove sa mušnicima, ali ne da učestvuju u ratu protiv muslimana, već da time povećaju brojnost nevjernika u očima muslimana. Znači, nisu oni htjeli da povećaju brojnost nevjernika u očima muslimana, jel da? Nego e, samim tim što su ih mušnici po, poveli sa sobom, sa daljine tako izgledalo, Allah vas nagradio. Ibn Hajar nastavlja, iz tog razloga im se zamjera na njihovom postupku jel da na postupku kojem postupku e, na postupku u hadisu poslanika sallallahu alaihi wa sallam kada je rekao Ibn Abbasu if di nefsek znači iskupi sebe jel da u tom kontekstu šejh Abdul Latif ali šejh kaže svrha hijdre je predati se Allahu povesti džihadu njegovo ime suprotstaviti se njegovim neprijateljima, biti pokoran njegovom poslaniku i biti lojarnici, to je džematu. Zato se u Kur'anu na puno mjesta zajednički spominju hijđera i iman. Završen citat šeha Abdullah Tifa, jel da? E, znači, također je dozvoljena hijđera u područje nemuslimana koji ne vode rat protiv islama s ciljem širenja dave u redovima tih ljudi. Ali, ovdje ne govorimo o klasičnom obliku hijđre, gdje će čovjek ostaviti da boravi u jednom te istom mjestu, ne. Nego govorimo o situaciji kada će se čovjek kretati iz mjesta u mjesto, da bi na taj način dostavljao poslanicu ove vjere, a da kod onih koji su odveć prihvatili islam, učvrsti uvjerenje i robovanje Allahu uzvišenom, a to se može postići samo Allahom voljom i dozvolom. Šta se može postići Allahom voljom i dozvolom? Da ovaj daija, ja da svojim prisustvom učvrsti uvjerenje i, i, i, i volju za ibadetom kod muslimana koji već borave tamo. Jel da? A oni koji to nisu, da njima to do, da njima dostavi vjeru gospodara subhanahu wa ta'ala. I to jeste smisao i misija riječi gospodara Jelle fi'ula wa man ahsanu qawla mimma da'a ila Allah wa amila saliha wa kale innani minal muslimi. A ko govori ljepše od onoga koji poziva Allahu, koji dobra djela čini koji govori ja sam doista musliman ili kako već ili kako e, već e, stoji u prevodu ovoga je ta Allah vas nagradio. Jel da? Znači to je Allahova vjera. Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, on je postat svim ljudima i iz tog razloga ljudi trebaju saznati ovu vjeru. Svakako. Ovu misiju na sebe preuzimaju samo učeni ljudi od autoriteta čija je bogobojaznost dokazana, mislim dokazana, vidjeli smo njihova djela, jel da? Ljudi koji imaju kod sebe onaj prefinjen osjećaj za mjerenje situacije u skladu sa sunnetom poslanika sallallahu alaihi sallam. Neznalica, to je džahil, ne smije ni pošto dobiti emanet širenje islama, jer je on poput čovjeka koji nikako nije u stanju očuvati neku stvar koja mu se povjeri na emanet. Mislim da sam, inša Allahu ta'ala, eh, mislim da ste me dovdje shvatili mislim da ste dovolje shvatili, inša Allahu ta. Znači, prije nego što se udubimo u diskusiju o propisu hijdžre, pšavamo, znači naglašavamo kako treba znati da se spomenuti razlozi hijdžre, jel da, o kojima ćemo također govoriti, ponovo inša Allah, ponekada, znači ovi spomenuti razlozi hijdžre, jel da, ponekada, ne, ponekada se ne ispunjavaju hijdžre, u potpunosti ili se jednostavno pojavi neki razlog koji će pobiti važnost e, e, ovih spomenutih ovih e, spomenutih uslova. Zato ćemo inša Allahu Teala, kako to kaže ulema ehlu sunne wal džema'a, znači zato ćemo prvo pogledati u korist, u maslahu ili štetu koji će se pojaviti zbog hijdre ili zbog e, jel da, nepraktikovanja iste. Znači, sada ćemo, inša Allahu ta'ala, u tom kontekstu pojasniti vrste hijđre u islamu, znači, vrste hijđre o kojima govori u Lema Hrusu, ne ođe maha. Znači, pod jedan. E, hijđre tul uađibe. Znači, obavezna hijđra. Znači, to je situacija u kojoj je musliman pod stalnom prijetnjom. Nalazi se pod stalnom nekakvom prijetnjom. On strahuje za svoj život, strahuje za imetak, strahuje za svoj din, također nije u stanju izbjeći poziv u redove nevjerničke vojske koja vodi rat protiv muslimana, e onda kažemo ovom je čovjeku islamska obaveza učiniti hijđru dokaze za ovu vrstu hijđre smo malo prije spomenuli, Međutim, potrebno je također samo naglasiti da je ova vrsta hijdžre potrebna u vremenu jačanja i građenja muslimanske zajednice, kao što je to bilo u vremenu hijdžre iz Mekke u Medinu, jer je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala odredio da pomoć, pobjeda i lojalnost islamu budu direktno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 Ako od vas potraže pomoć zbog vjere, iste da im u pomoć priteknete osim protiv naroda, sa kojim o nenapadanju zaključen ugovor imate, Allah dobro vidi ono što radite. Dakle, ako je u toku rat između muslimana i kafira, muslimanima je obaveza napustiti područje neprijatelja, u kojem smislu napustiti područje neprijatelja? Pa u smislu da tamo živiš, privrijeđuješ, doprinosiš svojim prisustvom e, e, njima u korist, jel da? Znači, obaveza je napustiti područje neprijatelja, da ih uljuti tom, zbog čega? Jer e, postoji opasnost da ukoliko ostanu u, u, u, u tom regionu, postoje opasnost da, da, opasnost da ih u ljutitom sukobu strijele muslimana ne pogode ili da ih nevjernici jednostavno kao štit protiv muslimana ne iskoriste kao što su uradili kroz historiju krstaši protiv muslimana. Ako nam neko ovdje slučajno prigovori i kaže nam kako mi pretjerujemo i kako nema smisla to što govorimo, posebno u ovom vaktu danas, a mnogo je nažalost takvih koji tako govore, onda mi te ljude samo podsjećamo ne na islamsku politiku, nego podsjećamo ih na politiku današnjih država i vlada koje upozoravaju njihove građane da ne putuju u određenu zemlju u kojoj je započeo oružani sukop, A oni koji se već nalaze tamo, neka odmah napuste tu zemlju i neka potraže zaštitu u njihovim ambasadama. Mislim da ste ovo na vijestima milion puta čuli. Znači, nije samo u pitanju očuvanje života njihovih građana u tim zemljama, ne. Nego je u pitanju strah tih vlada. Da određeni taoci mogu biti do kraja zloupotrebljeni protiv njihovih država, time što će ili platiti ogro, ogromne sume otkupa ili će to možda izazvati tektonske poremećaje u njihovoj politici prema zemlji u kojoj je oružani sukob u toku. A ako neko upita kakav je onda propis čovjeka koji nije učinio ovu vrstu hijdžre, onda mi kažemo da je propis u ovisnosti od namjere, to jest dijela, dragi i poštovani, moji. Mislim da je ovo jasno i nadam se da me dobro shvatate, inša. Znači, jednostavno. Znači, a, da ponovimo ovo pitanje, jel da? Ako neko upita kakav je propis čovjeka koji nije učinio ovu vrstu hižre, znači, kažemo da je propis u ovisnosti od namjere. Znači, ako je neko ostao među mušljike, dava prednost mušničkom društvu nad muslimanskom zajednicom i tako se jednostavno utopio u njihov kufr u njihov širk, onda se na takvog odnosi ajet gospodara subhanahu wa ta'ala alladine te tatawafahumul malaiketu zalimi anfusihim fa alqavu seleme ma kunna na'malu min su bela inna Allaha alimum bima kuntum ta'malun fadkhulu abuaba jahannama khalidine fiha fele bi'se methu al المتكبرين kojima su meleki duše uzeli u času kad su nevjernici bili. I oni će se pokoriti. Znači, kome će se pokoriti? Pokorit će se u trenutku ispustanja duše. Neće se više suprostavljati. I oni će se pokoriti i reći, mi nismo nikakvo zlo činili. Jeste, Allah doista dobro zna ono što ste radili. Zato ulazite na kapje džehennema, u njemu ćete vječno ostati. O, kako će prebivalište onih koji su se oholili grozno biti. Znači, ovaj samaj je spomenu u kontekstu e, toga, jer sam našao da neki učenjaci, da neki učenjaci ovaj ajet dovode u vezu sa mušljicima meke koji nisu, znači, samim odbacivanjem islama od poslanika, a, a, wasalam, i odbacili su šta da idu u hijđu poslaniku sa poslanikom sallallahu alihi wasallam. Znači također u ovom hadisu, ali ne mora, znači ne mora da znači da je samo to. Jednostavno može da, ovo može da ocrtava ili odslikava situaciju čovjeka, jel da situacija koje, čovjeka koji je primio islam, jel da međutim e, ne može nikako da se odvoji od jadu billah, od dijela širka, mušnika i tako dalje i tako dalje. Zato poslanik alihi salatu wasalam kaže u sahih hadithu kojeg bilježi imam Ibn Mađe u kojemu stoji Allah ne prihvata dijela mušrika koji je primio islam sve dok ne napusti zajednicu mušrika i iseli se muslimanima. Ponavljam hadith. Allah ne prihvata dijela mušrika koji je primio islam sve dok ne napusti zajednicu muširika i iseli se muslimanima. Međutim, da nas neko pogrešno ne razumije i da neko pogrešno ne shvati značenje ovog haditha, napominjem, znači napominjem, kako ulema ehlu wa džema'a kaže da ipak jedino širk poništava dijela čovjeka A u ovom tematskom hadisu se spominje stanje čovjeka koji ga sigurno vodi u kufur unutar mušničke zajednice. Nadam se da ste me shvatili. Znači, hadis koji smo citirali govori o čovjeku kojeg će njegovo stanje ili njegov ostanak među mušnike sigurno valijadu bila odvesti, sigurno će ga to stanje odvesti, jel da, u kufar unutar mušničke zajednice šeh Abdulatif Alu šejh u ovom kontekstu kaže najveći i najgori grijeh koji pobija osnovu islama je pomaganje Allahovih neprijatelja, neprijatelja i ulaganje napora radi promoviranja njihove vjere i onoga na čemu su oni od širka i velikih grijeha. Tu spada i lijepo raspoloženje prema njima, Znači, ne kažemo lijepo obhođenje, nego lijepo raspoloženje prema njima, pokornost njima i pohvala onih pod njihovim rukovodstvom i prihvatanje njihovog obhođenja. Znači, govorimo o Allahovim neprijateljima. Znači, ne govorimo o onoj e, kategoriji e, kafira koji ne e, koji ne, ne prijateljuju sa islamom i muslimanima u redu. Znači, E, kaže šeh e, Abdulatev, znači tu spada i lijepo raspoloženje prema njima, pokor, pohvala onih pod njihovim rukovodstvom i prihvatanje njihovog obhođenja. U sklopu toga je i napustanje džihada protiv njih i prihvatanje potpunog mira i bratstva sa njima. A ovdje ću samo inša Allahu iskoristiti priliku također da Eh, spomenemo, pored izjave šeha Abdulatifa, da spomenemo izjavu šeha Ibn Taymija, rahimahullah, koji kaže da, ko se opremi i prikidjući tatarskoj vojsci, otpao je od vjere. Dozvoljeni su njegova krv i imetak. Završava citat Ibn Taymija, rahimahullah. E, onda kada čujemo ovo, logično je da mi kažemo da se ovaj isti propis odnosi i na sve one koji pomažu vojsku krstaške koalicije na svjetskom nivou u borbi protiv muslimana Afganistana. I ova je mesela jasna kao dan. Walhamdulillahi rabbi, rabbil alamin Ibn Hazm Rahimahullah kaže, nama je jasno da se ogrešio od Allaha, o Allaha uzvišenog, onaj koji napusti Darul Islam i uputi se u Darul Harb. Ogrešio se o vođu muslimana i njihove celokupne zajednice, to je žemata. To nam pojašnjava sljedeći hadis. Ja se odričem od svakog muslimana koji živi sa mušicima. Dakle, on se, sallallahu alaihi wasallam, odrećem nikada nije odrekao muslimana, već se odrekao samo od nevjernika. Uzvišeni Allah kaže, vjernici i vjernice su jedini, vjernici i vjernice su jedni drugima zaštitnici. Pa tako, ko iseli u darul kufar po svom vlastitom izboru da bi se borio protiv muslimana, takav je otpadnik i na njega se odnose propisi otpadništva, takav se treba likvidirati kada god je to moguće, njegov je imetak dozvoljen, a brak mu je poništen, završava citat Ibn Hazma, rahmetullahi alej. Koji je ovo rekao još prije nekoliko stotina godina, rahmetullahi alej. Znači, to je prva vrsta hijđe. Druga vrsta hijđe je eh, hijđratul mendube. Znači, preporučena hijđera preporučena, preporučena hijra. To je situacija u kojoj musliman slobodno praktikuje vjeru u zemlji u kojoj boravi, njegova sigurnost ničim nije ugrožena, nikoga ne omete u praktikovanju islamskih obaveza i nikoga ne prinuđuje na rat protiv muslimana. Tada je takvom čovjeku hijđra preporučena, ali mu nije obavezna. Evo argumenta, da u ovoj situaciji hijra nije obavezna. Od Abdullaha ibn Amra, radi Allahu anhu, se pripovjeda da je neki čovjek rekao poslaniku sallallahu alaihi wasallam došao sam da ti položim prisegu na hijđru. Oba sam roditelja ostavio uplakana. Poslanik sallallahu alaihi wasallam je na tomu odgovori vrati se njima i nasmi ih kao što si ih rasplakao. Na smih, kao što si ih rasplakao, hadid bilježi imam an nesaj Buhari, rahimehullah, bilježi sljedeći hadis. Ko povjeruje u Allaha i njegovog poslanika, klanja namaz, daje zekat i posti Ramazan, Allahova je obaveza da ga uvede u džennet bez obzira da li je učinio hijđru na Allahovom putu ili je ostao u zemlji u kojoj je rođen. To je hadith poslanika sallallahu ta'ala alaihi, alaihi wasallam. Treća vrsta hijđre. To je hijđra koja niti je obavezna, niti je preporučena. Znači, to je situacija kada je musliman potlačen i onemogućen od hijđre. Zašto kažemo niti obavezna, niti preporučena, ovdje je potlačen? Zato što je on nemogućen od hijdžre. On ima volju, ima namjeru, uložio je potreban trud, ali nije u stanju ispuniti svoj nijet. Ovom čovjeku hijdžra nije obavezna, ni preporučena, jer se onemogućeni vjernik neće zadužiti dotičnim islamskim propisom. Znači, to je fiksko pravilo. Znači, onaj koji ne može nešto, nije kazdan da to ispuni. To je islamsko pravilo. Dakle, od ustava zaduženosti je i mogućnost pojedinca, a ova mogućnost kod ovog čovjeka izostaje. Ukoliko je on nemogućen da to urbaveza spada sa njega, u tom kontekstu gospodar Subhanovo Tala baš o ajetima hijđre kaže samo nemoćni muškarci, ili u prevodu, jel da? Samo nemoćni muškarcima i ženama i djeci koji nisu bili dovoljno snažljivi i nisu znali puta, Allah će ima nade oprostiti jer Allah briše grijehe i prašta. Ili kako je to već preveo e, Korkut, kako je to već preveo Korkut, rahimehullah Znači, ja se služim, Allah vas nagradio, služim se, jel da, prijevodom e, Korkuta, jel smatram, smatram da je njegov Korkut, ako izostavimo e, neke mesele o Allahovim sifatima, jel da, smatram da je Korkutov prevod, najbolji prevod na bosanski jezik, jel da, a time što se služim njegovim prevodom, a ne mojim, znači, samo želim sebi uštediti na vremenu, prevoda tih ajeta, Allah vas nagradio svakim hajrom, jel da? Da možemo što više, da možemo što više obuhvatiti e, od predavanja. Četvrta vrsta hijžre, sa kojom ćemo inša Allahu Teala da završimo ovo večerašnje izlaganje, jeste zabranjena hijžra, jeste zabranjena, zabranjena hijžra. Znači, to je situacija kada čovjek iseli u zemlju, u kojoj su njegova vjerska prava dovedena u pitanje, dok je u vrijeme boravka u Darul Kufr uživao sva prava praktikovanja islama. Znači, ponavljam, situacija kada čovjek iseli u zemlju u kojoj su njegova vjerska prava dovedena u pitanje, dok je u vrijeme boravka u Darul Kufr uživao sva prava praktikovanja islama. Također i u vrijeme boravka u Darul Kufru je da imao i mogućnosti da nesmetano govori o islamu i da ljude poziva u ovu vjeru, dok mu je to pravo uskraćeno u regionu u koji se iselio i pored toga što je to region naseljen muslimanima, ali je vlast apsolutno neislamska i nepravedna. Najbolji primjer onoga što ovdje govorimo je slučaj sa Neđašijem Rahimahullah. Znači, ono što sam na početku E, predavanja napomenuo da ćemo govoriti. Eto, to je to. Njemu poslanik sallallahu alaihi wa sallam nije naredio hijđru zbog maslahe, to jest koristi koju je ovaj čovjek donosio muslimanskoj zajednici time što je štitio shabe i pružio im utočište. Znači, Habeše ili Abisinija u to vrijeme jeste darun kufar, ali u toj zemlji neđaši uživa sigurnost i bezbjednost i ne samo to, već to isto on lično osigurava i drugima. Pa tako, kada je Neđaši Rahimehullah preselio na Ahiret, doznaši da mu niko nije klanjao dženazu, poslanik je sallallahu alihi wasallam rekao shabima, klanjajte svome bratu koji nije umro u vašoj zemlji. Klanjajte svome bratu koji nije umro u vašoj zemlji. Jel da? kao da je htio da kaže da Neđašiju hijđra nije bila vađib u Medini. Ako smo shvatili ove vrste hijđre, onda nam se nameće drugo pitanje koje će nam u detalje pojasniti ovo što smo do sada govorili. To je mesele, to je mesele koje ćemo pojašnjivati, inša Allahu u, narednom, u narednim predavanjima o hijđri. Ja ću vam samo, inša Allah, te mesele početi sa prvom zanimljivom meselu, meselom, jel da? Znači, već smo spomenuli kako će biti hijdžre sve dok se vodi džihad protiv neprijatelja, sjećate se. I da će hijdžra trajati sve do sudnjeg dana. Onda kako da usaglasimo između tog hadisa i ovog hadisa? Znači, la hijdžrete ba'del feteh. Nema hijdžre nakon osvajanja Mekke. Walakin džihadun venije, ali će biti džihada i, ni, i namjera, fe idasten fertum fenfiru ta ako budete pozvani u boj odazovite se hadis bilježi imam Buhari i Muslim da ponovimo nema hijdže nakon osvajanja Mekke ali će biti džihada i namjere ta ako budete pozvani u boj odazovite se kako da usaglasimo između ovog hadisa jel da i onog, onih drugih hadisa koji govore na temu džihada znači odgovor je da nema nikakve suprotnosti ili kontradikcije, alhamdulillah, između spomenuti. To prvo, istina je da će biti hijđre dokle god ima džihada, jer je hijđra logični tog događaja u situaciji ljutitog boja kada muslimani neće uvijek pobježivati u sukobima s neprijateljem. S druge pak strane, hadid, nema hijđre nakon osvajanja Meke je u značenju da je Meka postala Darul Islam i da se više neće pojaviti situacija koja će zahtjevati ponovno iseljavanje muslimana iz Mekije. Također, kako Ulema kaže, to može značiti da je prva hijđa iz Mekije u Medinu bolja od bilo koje druge nakon osvajanja Mekije. Ovo možemo potvrditi hadithom kojeg bilježi ima muslim, <clears throat> ovo, koji bilježi ima muslim od eh, niđa, eh, od eh, miđašija, znači nije neđašija, već je miđašija Ibn Mes'uda koji kaže ja sam sa mojim bratom Ebi Ni'bedom otišao poslaniku sallallahu alaihi wasallam nakon osvajanja Mekke te sam mu rekao Allahov poslaniće uzmi od njega prisegu na hijđru. On, sallallahu alihi wasallam, reče, nema više hijđre. To jest, hijđru, znači nagradu hijđre, nagrada hijđre je otišla kod prvih koji su iselili na Allahovu putu. Rekao sam, neka ti priloži prisegu na nešto. Znači, neka da prisegu na bilo što od Islama, jel da? On, sallallahu alihi wasallam, reče, eto mu prisege Islam, džihad i svako jako dobro slovo kod vjernika. Aridun, aridun, aridun, aridun, aridun, aridun, aridun, aridun, aridun, aridun, أن تعيد الخير للأرض تعطينا بجود sallallahu alaihi wa sallam. Znači, nema više hijjre, to jest nema hijjre iz Mekke u Medinu i to je bila e, jer je, to je bila vrata velikog hajra koja je, jedno, koja je jednostavno zaključana nakon osvajanja Mekke koja je postala Darul Islam to je boravište sigurnosti u tom kontekstu Ibn Hajar al-Asqalani kaže i njegovom izjavom završavamo večerašnje predavanje Allah vas nagradio svakim hajrom. Ibn Hajar kaže, hijra to jest iseljenje iz rodnog kraja je bila obaveza svim muslimanima koji su trebali iseliti u Medinu. Znači, iseljenje, hijra, koja je, je bila obaveza svim muslimanima koji su trebali iseliti u Medinu, je jednostavno prestala. Znači, obaveza, obaveza te hijra je prestala. Međutim, napustanje određenog mjesta zbog džihada ili zbog lijepog nijeta napustanja darun kufra, toga će uvijek biti, završava izjava, završava izjava Ibn Hajara, ala Asqalanija, rahmatullahi alej, a satim završava i moje večerašnje obraćanje vama, poštovani i dragi moji, Allah vas nagradio svakim hajerom, znači ukoliko budemo u mogućnosti ukoliko budemo u mogućnosti možda vam se možda vam se sutra sutra ponovo obratimo da nastavimo sa ovom temom inša Allahu Teala ali ostaje da se ja dogovorim sa mojim bratom Izetom inša Allahu Teala pa ćete sutra biti obavješteni Allah vas nagradi svakim hajrom subhanak Allahum i hamdike نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سلام الله عليكم ورحمته وبركاته Sve